Ջրային կոմիտեն 2022 թվականին իրականացնելու է 3 ծրագիր ընդհանուր 8 միլիարդ 840 միլիոն դրամ արժողությամբ։ Ջրային կոմիտեի նախագահ Գևորգ Հայրյանն է ներկայացնում։ Առաջին ծրագիրը գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 340 միլիոն ռոպման նպատակով օգտագործողների աջակցման ծրագիր 500 միլիոն դրամ եւ ջրային համակարգերի կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում, պահպանում 8 միլիարդ դրամ, որի ավելի մեծ գումարը գողվի, բադարայի, ջրանբարի եւ Ստեփանակերտ քաղաքը սնուցող ջրատարի կառուցման։ Ընթացիկ տարում մայրաքաղաքը բախվել է սակավաջրության խնդրին։ Ընթացող ակտիվ բնակարանաշինության ծավալները արդարություն խմբակցությունից Դավիթ Գալստյանին հիմք են տալիս ասելու, որ 2022 թվականին խնդիրն ավելի սուր կլինի։ Խնդրի լուծումը տալու է Պատարայի ջրամբարը։ Գևորգ Հայրյանը արկա ջրային պաշարն է ներկայացնում։ Պատարա գետում արկա համարվա ամեսներին արկա ամբողջ ջուրը օվակաշարը հնարավորություն կունենա տեղափոխել Ստեփանակերտ քաղաք։ Կոնկրետ 2021 թվականին երաշխային պայմաններում գետում արկա է առնվազն 70-80 լիտր վարկյանում ջուր։ Իսկ Ստեփանակերտի բացը, պակասը ամենը 35 լիտր վարկյանի պակաս է եղել։ Հետևաբար մինչև ջրամբարի կառուցումը հողակաշարը կապահովի մայրաքաղաքը լրացուցիչ պակասող ջրի քանակով։ Ստեփանակերտի Աջափնյակ թաղամասը նույնպես օգտվելու է պատարայի ջրամբարից, ասում է ջրային կոմիտեի նախագահը։ Առայժմ այստեղ ջուրն ապահովվում է արտիզան ջրհորերի միջոցով, իսկ Քրասնի համայնքը, որտեղ նույնպես բնակարանաշինության խոշոր ծրագրեր են ընթանում, ստորերկրյա ջրերով հարուստ չէ։ Բազմիցս հորացվել է ջրի քանակը շատ քիչ է, մեջ չեն կարող դեռ արտիզան ջրօրների ջուր օգտագործի, քիչ է քանակը, որովհետև հույսները չեն կարող բնենք արտիզանի վրա, դրա համար պարտադիր բادرած Ստեփանակերտ, մայր ջրատարից առանձին ջուր տեղափոխվելու է Կրասնոյանը։ Բնապահպանության կոմիտեի 2022 թվականի համար նախատեսված ծրագրերը երկուսն են։ Այդ նպատակով հատկացվել է 211 միլիոն 79 հազար դրամ։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Գաբրիելյանի բնորոշմամբ երկու ծրագրերն անվտանգային բաղադրիչ ունեն։ Առաջինը Արցախի հանրապետության տարածքի մակերևույթային ջրերի մոնիտորինգի ծրագիրն է, որի համար անհրաժեշտ է 6 միլիոն 700 հազար դրամ։ Այս ծրագրի սահմաններում նախատեսվում է 12 դիտակետում համապատասխան նմուշարումների միջոցով կատարել ուսումնասիրություն ջրի որակական եւ քանակական ցուցանիշները լրացնելու եւ հետագա ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Հաջորդ ծրագիրը Արցախ հանրապետության տարածքի մտնողորտային օդի մոնիտորինգի ծրագիրն է, որի համար անհրաժեշտ է պետական բյուջեը նախատեսել մոտավորապես 10 միլիոն 400 հազար դրամ։ Այս ծրագիրը նույնպես անօտանության բաղադրիչ կարելի է համարել եւ նախատեսում է անվերջ դիտարկելտում կատարել օդի մտնողորտի ուսումնասիրության դիտարկումներ, դիտարկումների ընթացքում նախատեսում է 676 նմուշարում Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի նախագահ Հրանտ Սավարյանի փոխանցմամբ հիմնադրամին պետական բյուջեից այս տարի տրամադրվելու է 1 միլիարդ 316 միլիոն դրամ, որից 380 միլիոն դրամը կազմելու են պահպանման ծախսերը։ Հիմնական ծախսերն ուղղվելու են առևտրային բանկերի կողմից գյուղատնտեսական ծրագրերի համար տրամադրվող վարկերի տոկոսների մասնակից սուբսիդավորմանը եւ առևտրային բանկերից ու այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացված վարկերի սպասարկմանը։ Ներդրումային հիմնադրամի 2022 թվականին պետական պետական բյուջեից հատկացվող գումարը 2021 թվականի հետ համեմատ չի փոխվել, այն կազմում է 4 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսական միջոցներն ուղղվելու են փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին տրամադրված արևդրային վարկերի տարեկան տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորմանն ու նրանց թողարկած արտադրանքի տարբեր շուկաներում առաջ մաղմանը։ Մյուս ծրագրերը ներկայացնում է հիմնադրամի նախագահի տեղակալ Մհեր Մխիթարյանը։ Հաջորդ ուղղությունը հիպոթեկային վարկավորման բնակարանային պայմանների բարելավման համար ակնհայտացների կողմից ստացված վարկերի սուբսիդավորումն է։ Հաջորդ ծրագիրը ԱՄ ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված նպատակային ծրագրերի իրականացում, այդ թվում նաև պատերազմական գործողությունների հետևանքով ընդհատված գործունեությունը վերսկսելու համար ֆինանսավորում, Հաջորդ ծրագիրը տեսական ընկերությունների ստեղծում կամ դրանցում մասնակցություն ծրագրի ֆինանսավորմանը, որի շրջանակներում մասնավորապես նախատեսվում է Fides հիպոթեկային ընկերության կանադրական կապիտալի համալրում, որի հաշվին կիրականացվեն վարկավորման ծրագրեր Արցախի հանրապետությունում։ Ինչպես նաև նախատեսվում է միջոցներով էլ անօթևա մնացած ընտանիքների համար նախատեսված բնակարանաշինության ծրագրերին։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի ծախսերը ներկայացրել է հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Գրիգորյանը։ Նրա տեղեկացմամբ 2022 թվականի հանձնաժողովի բյուջեն կազմում է 240.1 միլիոն դրամ, ըստ կանխատեսումների 2022 թվականին կարգավորվող ընկերությունների կողմից Արցախի հանրապետության պետական բյուջե կմուտքագրվի շուրջ 346.1 միլիոն դրամ։ Ոլորտի պատասխանատուն պատասխանել է ռադիոհաճախականության տիրույթի հնարավոր անվտանգ անվտանգության եւ ինտերնետ կապի բարելավման ուղղված падգամավորների հնչեցրած հարցերին։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։